الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ndugu zangu wa Waislamu wa mji huu wa Namanga, katika mambo ya kheri ambayo wanakutana Waislamu juu yake ni makutano kama haya ambayo yamejengwa juu ya qala Allahu qala rasul, yamejengwa juu ya ilmu هناك شريعة يقول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بطأ به عمله لم يسرع به نسب Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala wakawa hawa wamekusanyika wanakisoma kitabu cha Allah na wanayadurusu au kukidurusu kitabu cha Allah na yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah illa isipokuwa watu hawa watateremkiwa na sakina utulivu utokao kwa Allah tabaraka wa taala wa rahma hiyo itafunikwa na rahma za Allah tabaraka wa taala lakini wahafathumul malaika ya malaika watawafunika kwa mbawa zao wadhakarahum Allah fi man inda lakini jambo la nne Allah tabaraka wa taala atawataja watu hao mbele ya malaika kwa kule kukusanyika kwao na kukaa msikitini wakakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kwa ujumla, wakawa wanafundishana yale wanafungamana na nini wanapata fadhila hizi. Si wengi ambao wanaziona fadhila hizi za kukaa katika vikao vya kheri kama hivi katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala. Tumwombe Allah tabaraka wa taala ayahakiki mambo yote manne aliyoyataja mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu. Vile vile tumwombe Allah tabaraka wa taala atulipe sote wazungumzaji, wasikilizaji malipo bora, malipo ambayo tutayakuta katika mizani zetu yaumul qiyama. Pia tutoe shukrani kwa viongozi wa msikiti huu kwa kuweza kutupatia nafasi, fursa ya kuweza kuzungumza na Waislamu katika mji huu wa Namanga.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 Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza kule alikoelekea. Wanuslihi jahannama, tutamwingiza katika moto wa jahannam, wasaati masira. Na jahannam imekuwa ni marejeo mabaya Aya hii Allah tabaraka wa taala anawakataza wanadamu kwa ujumla, anawakataza na jambo la kumwasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yushaqiq rasula yoyote atakayempasua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha upande mwingine na yeye akashika upande mwingine akamuasi Rasuli alayhi salatu wassalam baada ya kubainikiwa na mwongozo mbali ma tabayyana lahu al-huda baada ya kubainikiwa na mwongozo lakini si hivyo wayatabia ghaira sabili almu'minin akafata njia isiyokuwa ya masahaba almu'minun waumini waliokuwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam waumini wakati yateremka Qur'an bila shaka ni masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wayatabia ghaira sabili Pigia mstari maneno haya ya Allah tabaraka wa taala, akafata njia isiyokuwa ya waumini, akafata njia isiyokuwa ya masahaba. Ni walihi matawalla, mtu huyo tutamtelekeza, tutamwacha, tutamwelekeza kule alikokutaka, akamwasi Mtume akafata njia isiyokuwa ya masahaba tutamwelekeza alikoelekea kwa maana kwanza atakosa nusra ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu amemwasi rasul alayhi salatu wassalam kwa sababu ameiacha njia ya waumini ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini wanuslihi jahannama kesho akhira mtu huyu tutamwelekeza kutumbukiza katika moto wa jahannam wasaat masira na jahannam ni marejeo mabaya kila mmoja atakiwa achukue sababu na njia za kujiepusha na moto wa jahannam jahannam isiwe marejeo yake Allah tabaraka wa taala ametutaka tumfuate bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabarak wa taala ametutaka katika aya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 abada watakaa humo milele watakaa milele dhalika alfawzu alazim na huko ndio kufaulu kubwa aya hii katika surati tauba aya ya moja Allah tabaraka wa taala amewataja as-sabiquna al-awwalun wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansari hawa Allah amewaahidi pepo hawa Allah amewaandalia pepo pepo ambayo inapita chini ya kimitu baada ya kuwaridhia na wao kumridhia Allah tabaraka wa taala lakini kuna kundi Allah akalitaja walladhina tabauhu biihsan, na wale waliowafuata hao waliotangulia wa mwanzo kwa uzuri, biihsan, kwa itqan, kwa uzuri, wakawafuata katika itikadi, wakawafuata katika ibadati, wakawafuata katika akhlaqi, tabia, suluk hawa nao wataingia katika yale maandalizi aliyoandalia Allah tabaraka wa taala wale asabiquna alawwalun wataingia katika radhi za Allah tabaraka wa taala kwa sababu wanawafuata hawa kwa ihsani anasema al-Imam Shawkani rahmatullahi taala katika Fathul Qadir kitafsiri aya hii anasema wa maana na maana walladhina tabauhum biihsan أي الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وليه ولوفاتها وإحسان anasema maana yake ni wale waliofuata wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar wa humu mutaakhiruna anhum na wao hao waliofuata yani wafuasi ni kina nani ni wale waliokuja waliochelewa waliokuja baada ya hao waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina wal ansar min sahaba wako katika masahaba waliokuja baadaye wakawa wametanguliwa na masahaba wakubwa ambao ndio muhajirina na ansar na wale waliokuja baadaye katika masahaba pia nao wanaingia katika alladhina tabauhum biihsan nasema wahum mutaakhiruna anhum na wao ni wale waliokuja baadaye waliochelewa min as-sahaba katika masahaba faman ba'dahum ila yawm al-qiyama na wale waliokuja baada yao mpaka siku ya kiyama Al-Imam Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi anaifasiri aya hii kuonyesha fungu hili la tatu au la pili walladhina tabauhum biihsani wanaingia kila ambaye atakuja baada ya wale as-sabiqun al-awwalun katika muhajirin na ansar ila يوم القيامه kwa sharti ya kuwafuata wao kwa ihsan asiyewafuata hawa kwa ihsan kwa maana kwa uzuri na kupatia hawezi kupata fadhila zilizotajwa katika aya hii كذلك الامام سعد رحمه الله تعالى عليه وكاتي انا يفسر الايه هي ketika تفسير الكريم الرحمن انا اسمع الامام سعد بالاعتقادات والاقوال والاعمال فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهايه المدح وأعظم الكرامات من الله أكيف سير والذين اتبعوهم بإحسان نوال والوفاة هاو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أنا سمع الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه والوفاة بالاعتقادات كاعتقادي itikadi zetu sisi tuliokuja baada ya as-sabiquna min almuhajirin walansar ni lazima itikadi zetu ziendane na wale tuwafate katika itikadi lakini tuwafate katika alaqwal maneno yetu tuwafate katika alaamal matendo yetu fahaulai basi watu hawa watakuwafata wale as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wakawafuata katika itikadi wakawafata katika aqwal wakawafata katika a'mal hum alladhina salimu min adh-dhammi hawa ndio waliosalimika na lawama ndio waliosalimika na kutajwa vibaya adh na kulaumiwa wahasala lahum nihayatu madhi, na kumepatikana kwao wao kumepatikana kwa wao kikomo cha wasifu mzuri watakowafuata as-sabiquna al-awwalin as al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, basi watakuwa wamepata wasifu mzuri uliofikia katika upeo wa hali ya juu lakini si hivyo tu wa hasal lahum nihayatul madhi wa a'zamul karamat na watapata karama na heshima na utukufu mkubwa min Allah tabarak wa taala kutoka Allah tabarak wa taala kwa nini kwa sababu tu wamewafuata masahaba waliotangulia katika wamewafuata as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal hizi aya waislamu wengi hawazifahamu ndiyo maana waislamu wengi wamekuuza madhhabu na njia waliokuwa nayo masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wao ndio watangulizi wao ndio asalaf ndio waliotangulia neno salafu katika lugha ya Kiarabu lina maana ya kutangulia na kupita imekuja katika Qur'ani takriban kwenye maeneo nane Allah tabaraka wa taala anasema wala tankihu ma nakaha ababukum minan nisa'i illa illa ma qad salaf kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kizungumzia masala ya riba yoyote ambaye atamjia mauidha kutoka kwa Allah tabarak wa taala akaacha riba basi halali yake ni kile kilichotangulia ma salafa waja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah anasema tukawajilia tukawajalia wao eh ni mfano na ni watangulizi waja'alnahu anasemaje salafan wa mathalan lilakhiri tukawajalia wao ni watangulizi na ni mfano kwa wanaotukuja baada yao tokuja baadaye aya hii na nilizozisoma zaonyesha tamko la salafu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami alkhalia bima aslaftu hapa neno salafa limekuwa na taadia ya hamza kwa yale mlioyatanguliza hii ni katika maana ya kilugha kadhalika bwana mtume sallam katika hadithi ameitaja al-Imam Muslim wakati anamliwaza mwanae Fatima kati anamuonyesha kwamba mimi ninakwenda kufa Fatima ikawa anahuzunika na kulia bwana mtume akasema innahu ni'ma salafu ana laki hakika ya mambo yalivyo ni'ma salaf mbora aliyokutangulia wewe ni mimi kwa kweli neno hili salafu si neno geni katika lugha ya Kiarabu lakini katika istilahi ya kisheria neno salaf ni neno limetumika limetumika na masahaba Zaid ibn Arqam alipoona watu wanaswali swala ya duha baada tu ya kuchomoza jua akasema lau adraka haulai as salaf al-awwal lau kama hawa wengediririkiwa hawa na wale salafu wa mwanzo kwa maana masahaba waliotangulia wa mwanzo basi wengelijua kwamba e, Swala hii wanaoswali katika wakati huu sio bora kuliko swala ya wakati mwingine, kwa maana wengechelewesha swala ya duha. Bora ni ile inayoswaliwa baada ya jua kupanda vizuri kiasi mtoto wa ngamia kama anapita katika mchanga anapata vuke la jua. Zaid ibn Arqam ni sahaba anashangaa ana, ana na watu ambao wanaiswali swala mapema kabisa ya lakini akasema lau ingelirikiwa hawa na salafu wa mwanzo maana masahaba huyu ni sahaba anathibitisha masahaba waliotangulia waliitwa salafu kadhalika katika hutuba tumenukuu maneno ya alimamu Abdullah ibn Mubarak maneno haya ameitaja alimamu Muslim katika muqaddima ya sahihi yake aliposema da'u haditha amr ibn thabit li'annahu kana yasubbu salaf acha hadithi acheni hadithi msisimulie hadithi ambazo njia yake isnadi yake ile chain of narrators wale wasimulizi wale ikiwa ndani ya hao wasimulizi kuna mtu ni Amr ibn Thabit acheni kusimulia hadithi limadha لأنه كان يسب السلف kwa sababu Amr ibn Thabit alikuwa akiwatukana salaf salaf ni kina nani salaf ni kina nani yani hamjaelewa ashaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hadi ibarat istilahiyya ni ibara za kiistilahi inda inda al-a'imma masahaba wanathibitisha masahaba wanaotangulia wanaitwa salaf huyo Abdullah ibn Mubarak ni nani? Ni tabi'i. Anathibitisha kwamba masahaba ni salaf. Kadhalika al-Imam Abu Hanifa alipokutana na Ata ibn Abi Rabah akamuuliza swali akamwambia kabla sitakujibu swali lako min aina anta wewe watoka wapi wewe akamwambia mimi natoka kufa akamwambia wewe watoka katika ule mji ambao wameifarikisha dini yao ikawa makundi makundi akasema ndio watu wa kufa Iraq wanajulikana fitna zote zimetokea huko akamwambia min ayi simpin an sasa wewe kikundi chako mkipi Allah ibn Abi Rabah anataka kumtahini al-Imam Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa akamwambia mimi si katika wale wanaopinga qadar jambo la kwanza akamwambia kwa sababu alqadariya wako huko lakini mimi si katika wale wanaowakufurisha waislamu kwa dhambi kwa sababu makhawariji wapo tukifanya kabira dhambi kubwa zinaa uongo kafir wa idha mata mukhallad fi nar ni itikadi ya kikhawariji kwa kufurisha watu kwa kabira kwa madhambi duna shirki duna al-kufri isiyokuwa shirki na kufru lakini akasema mimi pia natoka e, mimi si katika walastu mimman yasubbu salaf mimi pia si katika wale wanatukana salaf Ataa ibn Abi Rabah Abu Hanifa alijivua na makundi mangapi au umeelewa makundi mangapi matatu alqadaria walkhawarij washia arrafidha alqadaria ni wale watu wanaosema la qadara wa anna al-amra unufu mambo yajitokea tu anapinga ilmu ya Allah tabarak wa taala wewe ukenda ukaiba ukazini Allah alikuwa hajui wala hakuna kadari ya Allah wewe mwenyewe ndio umeyatengeneza na kuyaumba matendo yako ndio maana kadaria ni majusi hadhihi umma sababu wamajusi wanasema nuru ndio inaumba khairi na kiza ndio kinaumba nini shari Abu Hanifa akajitoa katika kundi hilo tumezungumza katika hutuba makundi ya dini hili muda mrefu zishangazwe leo na ikhwanu na hizbu tahariri masujuu matablighi na makundi mengine ashia arabu hao makhawariji ashaira haya makundi haya kuanza leo Kundi amedhihiri muda mrefu sana. Kila mmoja yadai annahu yuhibbu Laila. Lakini alimamu Abu Hanifa akajitoa katika kundi la tatu, mimi si katika wale wanaotukana salaf. Kwa sababu kulitokea kikundi ambacho na Rafidha wanaotukana masahaba bwana Mtume na adui wao mkubwa ni nani? Abu Bakar wa Umar, ambao leo wako watu hao na wanakubalika katika jamii na baadhi ya watu na wanao wengine ambao wenzetu tu wanajitama ala mattafaqna alayhi si tukubaliana tukusanyane katika yale tulioafikiana wayadhuru ba'duna bada fi makhtalafna fihi kwa hiyo salaf ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa Allah ametutaka na hii ni istilahi na wale watu wasomi wanajua kwamba la mushaha hakuna mushaha katika katika istilah katika alfaz lakini idha urifa almaana wa kana almaana sahiha hakuna mushaha hakuna munazaa katika istilahi katika alfaz kwa sharti ikifahamika maana kwa kuna watu ni waislamu lakini ni muhajiri ni ansar kuna watu ni waislamu lakini ni badriyun walihudhuria vita ya badri hizi ni istilahi ikiwa maana yake ni sahihi hakuna munazaa wewe mimi ni shafi'i shafi'i maana yake wewe unatabani au una adopt una adopt madhhabu yako kutoka kwa imamu shafi'i hakuna ubaya kama si muqallid hakuna mtu anasema haifai kujiita mimi ni shafi'i hakuna mtu anasema haifai kujiita mimi hanbali hizi ni alfaz ni istilahat na istilahati hazina munaza isipokuwa mtu mjinga asosoma mtu asosoma kwa sababu wabishi wa, wasosoma uko wengi au wanaweza kuleta kizaazaa lakini watu wasoma haya ameyataja al-Imam Ash-Shatibi katika al-i'tisam masala ya alfaz na istilahati endapo maana yake ni sahihi hakuna munazaa kwa istilahi ya salaf imetambulika inda sahaba istilahi ya salaf imetambulika inda tabi'in al-imam al awzai rahmatullahi ta'ala alayhi ambaye al-imam al awzai mnajua amezaliwa mwaka mia e, mwaka 88 hijiria mimi na wewe toka azaliwa al-imam al awzai takriban miaka 1500 ameishi na masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya al-Imam al-Auza'i ni maneno maarufu kwa kila mtu ambaye ana harufu ya ilmu al-Imam al-Auza'i amelitamka tamko hili pia kuonyesha kwamba as-salaf ni wale masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya al-Imam al-Auza'i ni maneno maarufu alipotutaka sisi e, tufate wale watu waliotangulia lakini alimamu al-Auza'i e, akatutaka e, tuzungumze yale waliozungumza tunyamaze pale waliponyamaza lakini akasema baadaye wasluk sabila salafika salih nashika njia ya wale waliokutangulia njia ya wale waliokutangulia ambao ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam